isaha zitandatu z'umutaga n'iminota mirongo ibiri n'itandatu hano muri studio nkuru za Radio isanganiro nayo masaha nyine muri quartier ubumwe ni muri zone buterere hano mu gisagara cya Bujumbura n'umwanya w'amakuru mu kirundi aza kubagizwe na zimwe mu ngingo nkuru nkuru zikurikira abaserukira ababa mu makariti ya buterere kinyankonge na gagara basabwa na leta kuva mu kibanza bubatsemwo kiri hafi yahashikira imicafu yegeranywa iva mu gisagara cya bujumbura muraza kumva icyo abanyagihugu basaba hari umusozi w'iyarara hagati mu isoko rya kinama muri zone kinama hano mu gisagara cya bujumbura bamwe mu bahadandariza bakavuga ko bafite amakenga ko bashobora gutegwa n'indwara ziturutse ku isuku rike nayo banki ya afurika igejwe iby'iterambere ngo irafise ibikoresho bishobora guherekeza u Burundi mu bijyanye n'amasezerano nko kuborohereza mu bijyanye n'ubutungane no mu gutunganya ibijyanye n'ubutunzi kama muri makuru turabafitiye kandi na karimanzira aho uno munsi tubayagira ku mukenyezi wo muri site y'abateshejwe izabo ya ruhororo mu ntara ya ngozi yigiriye umugambi wo gushona impuzu inyuma yaho amariye kubona ko byanse ko aronka akazi ka leta emetuse mitebutsi niyo aza kumfasha mu buhinga bw'ibyuma sangwa ikaze sangwa muri sanze kuri radiyo Ibanki ya Afrika ijejwe iby'iterambere irafise ibikoresho bishobora guherekeza uburundi mu bijanye n'amasezerano nko kuborohereza mu bijanye n'ubutungane no mu gutunganya ibijanye n'ubutunzi kama byavuzwe kuri uyu wa gatatu igitega umugwa mukuru wa politike no wajarongoye intumwa z'ibanki ya Afrika ijejwe iby'iterambere BAD inyuma y'umubonano bagiraniye n'umukuru w'inama nkenguza amateka ariko rero akaba atavuze igisata bo bagiye gufashamwo ubu bwa vuba reka dukurikire Gabi Bugaga no umuvugizi w'umukuru w'inama nshingamateka bari baje muri rusange kuraba eh, hakenewe ko hoba eh, uburimi n'ubworozi mu bisata bitandukanye bakaba banafasha mu gufasha mu bisata cy'abikorera utwabo n'ibindi hakaba hagarutse ibijyanye no gutunganya ibisagara aha murabona ko turi mu ntara gitega ahari umugwa mukuru wa ah, politike hanyuma kugira ngo noneho abantu bashobora kwiteza imbere cane cane ko hariho wa mugambi w'iterambere ibyo bise plan national development uwo nawe ukaba usanzwe urimwo ibintu byose bizofasha igihugu gutera imbere aho naho bakaba bemeye yuko eh, bazoshobora kuwufasha bakabunganira mu bisata eh, bitandukanye biri muri uwo mugambi uwo akaba gabi bugaga umuvugizi w'umukuru w'inama amateka abaserukira ababa mu ya buterere kinyankonge na Gagara basabwa na leta kuva mu bibanza bubatsemo biri hafi y'ahashikira imicafu yegeranywa mu gisagara cya bujumbura hano munsi bakaba bazindukiye ku biro by'umuhuza kuri uyu wa gatatu bashikiriza ko bamwituye kugira abadadanure eh, nako adadanure ama amatati bafitaniye na leta ibasaba gusambura amazu yabo kandi aho bubatse ariyo yahabahaye bavuga ko leta bareka bakaguma aho bubatse ngo ataruko ikabereka ahandi bajya kubaka ni nkuru tubaza Evariste Nzikobanyanga barenga kuri mirongo itanu abakuze n'abato bavuga ko atakindi basaba umuhuza w'abarundi Edouard Uwimana nuko yobafasha kugira leta y'u Burundi ihagarika umugambi fise bavuga ko ari uwo kubangaza kandi aho bubatse bahubatse bisunza amategeko ya leta izo nzu twubatse turimo tubamo twazubatse bice mu mategeko kuko leta yo iravuga yuko arahayo arahasetemu kandi setemu ufite impapuro za ribanizme natwe dufite impapuro za ribanizme twese bisigura ko twazihawe n'umubyeyi umwe ni ukuvuga ingorane twe tugize ni uko bari kubafata impapuro zacu nk'izidafite akamaro kandi twazihawe na leta twazihawe n'abahawe akazi na leta leta yizigiye rero muri iyo ntumbero rero nicyo gituma turi ko turasaba umuhuza atwumvirize aduhuze na leta batwumvirize twicare ahantu tuvugane mbere bibaye na ngombwa batume ko uwaduhaye izo parasera aze twicare hamwe twese bavuga imvo baduhaye amaparasera n'imvo ituma batubomorera uretse ko bamwe barahira bakarengwa ko batarota bisamburira ko ko batarota bisamburira ko mu gihe hari ayandi makaritiye yegereye aho hashikira imicafu abahaba batari ko barakomwakomwa basaba kuronswa yandi maparasera n'imizibukiro leta ibona ko tudashobora kubaho hantu cyangwa ishobora ihakeneye icituronderera ahandi itujana nico kibazo tuje kwitura muhozo w'abarundi kuko leta yaje tubwira ngo tuhave mu kiringo c'ukwezi kumwe kandi murabyumva ko mu kwezi kumwe ata muntu yoba yarose yajana abana n'umuryango leta nibyaba ngombwa ibangire iyo ngingo canke iturondera ahandi hantu tuja kuko amatongo turimwo n'amazu twubatse turi mu madeni menshi ntibishoboka ntidushobora kuronka aho tuca abakorera mu biro by'umuhuza bakiriye abaserukira abo bavuga ko bariko bararenganywa ariko inyishu ntiyabonetse kuri abo bituye Edouard Nduwimana Jeremy Kekenwa umwe mu bahanuzi b'umuhuza yabwiye abamenyeshamakuru makuru ko azogira ico ashikirije ku ndwiza yavuye mu rugendo rw'akazi arimwo imiryango isabwa gusambura amazu muri buterere ikabigera ku majana abiri na mirongo ibiri arakoze varisito nziko banyanka tukiri mu bijyanye n'inyubakwa abacungera inyubako zitwa camping lodge hagati mu ishyamba rikingiye rya ruvubu basaba gukomorerwa imishahara y'amezi arenga mirongo ine bamaze bakora badahembwa ujejwe ishyamba rya ruvubu avuga ko ibijyanye n'izo nyubakwa n'abo bakozi byobazwa mu gisata kijejwe ingenzi cene kubakisha izo nyubakwa zitaratangura gukoreshwa inyuma y'imyaka itandatu zitanguye kubakwa ni nkuru tubaza Dieudonne Nzeyimana hagati mu ishyamba rikingiye rya ruvubu ahubatswe inyubakwa zitwa camping loge aho kuhasanga ingenzi mu bibanza byateguwe nk'ubuteramo hari nyabuna abahacungera bamana imyidogo yo kudahembwa virgino nkunziza umwe muri bo ngo kubaha ahantu ni nk'urugamba koko biraza bigasambura ayo mazu inguge inkende n'ubundi bukoko abagizi ba nabi bagashaka kuza guturira izo nyubakwa za leta tukahabera abagabo baduhumuye ko bagasubira inyuma agashaka agahara baca barakagumya gushika none musi icegera cya kabiri c'umukuru w'igihugu ndetse yakirwa n'uwujejwe parike ya ruvubu barimwo barabaha ikaze hanyuma baravuga ivy'iwacu aca avuga ati ibi bintu vya leta byaratebye kumbure ko ntari bwacike ngaha nayo bakozi nibatenyenye indi ntwari mariko arongo ishamba rikingiye rya ruvubu amenyesha ko izo nyubakwa zigukira gisata kiraba ingenzi mu bushikanganje bw'ubudandaji abakorera mw'iri shamba bati uretse agahombo kuba bakozi bakora badahembwa n'agahombo ku gihugu mu kubona inyubakwa zubatswe ku mafaranga aharugwa mu mamiliyoni amajana ane zirimara imyaka irenga itanu aho gukoreshwa nyabuna ziko zononekara mw'ishamba rikiriya rya ruvubu diyodone nzeyimana ku bwa radio isanganiro arakoze Diodone Nzeyimana umushikiranganje umutekano Alain Guillaume Bunyoni yashikirije imbere y'inama nkenguza amateka Ruceke Melchiade ngo abumugenduzi mukuru w'igipolisi nayo mbanira nayo manira mbona Christophe abe icegera ciwe CPP Ruceke Melchiade umututsi na CPP manira mbona Christophe umuhutu bakaba bemejwe n'inama nkenguza amateka kuri uyu wa gatatu ku mugwa mukuru wa politike igitega ku majwi ijana kwijana isanganiro inama isumba ingimba isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itanu amakuru mu kirundi arabandanya ku isanganiro hari umusozi w'iyarara hagati mu isoko rya kinama muri zone kinama hano mu gisagara ca Bujumbura bamwe mu badandariza ngaho bavuga ko bafise amakenga ko bashobora gutegwa n'indwara ziturutse ku isuku rike na nyabujya muri ako gace hamaze gutera ikiza ca kolera abo badandariza abo badandariza aho bakamenyesha ko bariha amafaranga y'isuku yamara iyo micafu ntikugweho Vestine Butoyi akaba yahishikiye uwo musozi wiyara ruri hagati mu isoko ya kinama ukikujwe ku ruhande rumwe n'abadandaza b'ipiripiri ibitunguru n'ivyamwa ku rundi ruhande naho hari abadandaza b'impuzu iryo yara raryegereye kandi ku muryango wa kamwe mu bukiyoske basoneramwo impuzu uraha impande y'iryo yarara ubona abantu bazana imicafu itandukanye bongereza mu yindi noneho uretse ko ari yarara hahavuye hahinduka nk'akazu ka sugumwe kuko ubona hariho abantu bamwe bamwe bahihagarika bamwe mu basanze bakorera muri iryo soko batashimye kuvugira kuri mikro bavuga ko nubwo iryo yarara aho amahera yo gusukura iryo soko baguma bayatanga uwasanzwe adandaza agapiripiri muri ico gice kiri impande y'iryo yarara ashikiriza ko kubwisazi ziduma ziva mu iryo yarara zigahava zikagwa ku byo banze ngo vyoshobora gutera ingwara ziturutse ku isukurike barashobora gufatwa n'indwara kubera umucafu yongera ko kandi nk'iyi imvura yaguyeho gakanuko kavuye muri iryo yarara ntikaborohereza nk'iyi imvura iguye usanga hameze nabi haba huzuye ugondo hakanuka nabi natwege tukanukirwa nabi yamara kata handi boja ngo bapfa kubibamo gutyo none twogira gute nta kundi twogira ko atahandi tworora nubwo batazi igihe ari bazokwimukira mu isoko nshasha ya kinama basaba bijeje kubatabara karamazi atararenga inkombe ni mu gihe mu gace ka kinama kavuzwemo indwara ya kolera nayo mukuru w'iyo soko ya kinama akaba atacu yashimye gushikiriza gadahawe uruhusha n'igisata kijeje kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igisagara cya bujumbura arakoze festine butoyi amakuru avunaguye igipolisi ngo kirarekuriwe kwivuna iyo gitewe bivugwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano yemeza ko uwunguruza abantu kwikinga yishwe arashwe urusasu n'umupolisi ku munsi wejo ngo yari mu mugwi w'abandi batwara amakinga bariko batera amabuye abapolisi bari bafashe amakinga kwibarabara gitwa muyinga Pierre Nkurikiye yemeza ko ugo rusasu rwasohotse mu gihe abo batwara amakinga bashaka kwaka inkoho uwo mupolisi nayo mugwi serukiragihugu w'abatarenza imyaka 200 mu mupira w'amaguru waraye unganije ibitsindo bitatu ku bindi n'igihugu canije mu higanwa ry'igikombe ca Afrika ku batarenza imyaka 200 ririko ribera mu gihugu canije mu rukino rwa mbere intamba mu rugamba zari zatsinzwe ibitsindo bibiri ku busa n'umugwi wa Super Eagles wo mu gihugu ca Nigeria uburundi bukaba busigaje gukina urukino rwa nyuma ku munsi wa gatanu aho bazokina n'umugwi wa Bafana Bafana mu gihugu ca Afrika y'Epfo y'Epfo mu itsinda A Burundi nibwo buza mu kibanza ca nyuma n'inota rimwe na igihugu ca Nigeria kikaba arico kiza kwisonga n'amanota ane kigakurikirwa n'igihugu ca Niger cyatunganije ayo mahiganwa ico naco kaba gifise amanota abiri mu kanya duca tubashikiza Karimanzira Inkuru ya Karimanzira karimanzira yo kuri uyu wa gatatu ni leonce bitariho ahaza kutuyagira ku mukenyezi wo muri site y'abateshejwe izabo ya ruhororo mu ntara ya ngozi yigiriye yigiriye umugambi wo gushona impuzu inyuma yaho amariye kubona ko byanse ko aronka akazi ka leta kandi yarahejeje amashure uwo nawe ni Dorothea Nambeba akaba muri kino gihe yishimira ingene afashanya n'uwo bubakanye mu kubaho k'umuryango mu ntwaro bahamagarira abantu nk'abo gukorera mu mashirahamwe Leonce bitariho Dorothea Nambeba yahejeje amashuri yiwe ya lycée pédagogique mu bihumbi 2013 arasaba kazarabura amaze kubaka mu bihumbi 2014 ntivyagiye byoroha kuko umugabo ari we musayihararanga ibikenewe bateba bumvikana ko yo kwiga umwuga wo gushona muri 2017 wa mukenyezi acatangura akazi kino gihe arabye ingene agira icyo mu buzima bw'umuryango arashima nk'ubu uhagaze nko kuvuga ati tugure nk'umwavu joseph gahungu ashimishwa n'uwo mugambi yigiriye nawe ngo kuronka akazi bisigaye bitoroshe uyu na mbeba yarafashe umugambi mwiza ubona yuko mu buzima tubayemo uno munsi bwaba ubw'abantu canke ubw'igihugu urabona ko bigoye kuronka akazi naho umuntu yaba yarize cyo ndashimishwa n'intumbero uyu na mbeba yafashe yo kwihangira umugambi wiwe kugira ngo bikunde atunge n'umuryango urabona ko atunze n'umuryango umugabo wa nambeba asanzwe afise akazi ko kwigisha mu yisumbuye akaba n'umurimyi wa kijambere leonidas niyo nzima ashinga intahe ko bafashanya neza mu kubaho k'umuryango aransahiriza mu gihe aba ari ku mwuga nanje ndosa akanya rimwe rimwe ndaraba nko muri wikende canke n'akandi kanya ndose nkaca ngenda nkakora hanyuma nawe muri wa mwuga aba ariko arakora arazana agasahiriza turubahiriza tukagura imyavu turashaka kugura n'ikivi kugira turonka ahantu dukorera imigambi hanini gatongo kaguke akazana nk'amahera nk'ubu yarazanye amahera ashika ibihumbi amajana atanu mu mugambi yakoze turungurira ko itongo ubu rero turiko turahakorera imigambi kandi bimeze neza mu bajejwe intwaro Mamerte Birukundi uwo nawe ni mustanteri wa Ruhororo ahamagarira Doroteya cyo kimwe n'abandi bantu nk'abo bafise imigambi yo kwibeshaho ko boja mu mashirahamwe ngo vyofasha kurusha ariko arikorana bigo ni vyiza ariko rero byaba vyiza gusumba agiye mu ishirahamwe kugira rimenyekane kugira ngo tubonye nkuboza tuvuge tuti hariya turafise bashomeri bari hamwe kandi baratanguye turafise n'abandi bashomeri bariko barakora amasabune n'abandi rero ntihagire n'umwe yikorana tubahamagarira kuja mu Dorotea na Nambeba ahageze kino gihe yemeza ko nawe ashoboye kwigisha abandi uwo mwuga wo gushona arifuza ariko ico muronsi y'indi mashini ngo vyomufasha gutera intambwe imbere mu kazi kiwe buraca bugacana yandi turangirize ano makuru kuri bucana yandi y'indero ngo bikoresho mfasha nyigisho n'intangere mu kwigisha umunyeshure kuko ivyo yize bitava mu mutwe ivyo bisigurwa na Longe Bigirimana umwigisha muri kaminuza akaba n'umuhinga mu gutegura ibikoresho mfashanyigisho uwo muhinga agahanura ko ivyo bikoresho byo kwiragizwa hose ngo kuko ari ngira kamaro bumenyi bw'umunyeshure bucana yandi y'indero na Eline Bell nibigira ibikoresho mfashanyigisho si ijambo ryoroshye gutangira indangurakintu mu rurimi rw'ikirundi nk'uko bivugwa n'umuhinga mu gutunganya ibikoresho mfashanyigisho akaba n'umwigisha wa kaminuza Ronjean Bigirimana ariko ngo ni ibikoresho umwigisha akoresha kugira abaregwa biwe batahure neza ni vyerekeye ingene vyofasha umwigisha kugira ngo abanyeshuri biwe bumve neza ufashijwe n'ibyo twita travaux pratique travaux pratique twebwe rero ubu izo travaux pratique ziba zikeneye ibikoresho mugabo hanini henshi mu gihugu ibyo bikoresho byo mu laboratoire ntibigwiriye naho mbere bitari twebwe rero tubiyumvira tuti bijya bitabo bakoresha harimwo ibyo twita experience bakoresha bakenera kwerekana ingene igenda twebwe duca dufata tugakora iyo materiel ibyo bikoresho tukaca turaba ngene igende neza dukoresha ibintu bisanzwe hariho nko muri fizike turakoresha amatete turakoresha amatopito tugishyiraho tuzi icyo kiza kuramplasa cy'ikinyakizungu tukakiramasa n'icy'iwacu ibiti eh, udukopo batamwe barabara tuya vazerina abadamu bisiga y'amazi yakinju batatu tuya twose twe turadukenera kuko turadufasha mu experience menshi iyo umunyeshuri yikoreye ikintu bigakunda ariko arakirabisha amaso kiramworohera gutahura nk'uko bivugwa na Ronjean Bigirimana umwigisha wa kaminuza akaba n'umuhinga mu gutunganya ibikoresho mfashanyigisho ahanasigura n'akandi karusho k'ivyo bikoresho karusho kariho ivyo bikoresho ibikoresho byamaze kuboneka umunyeshuri wenyine turamutuma ko abikora wenyine akabyikorera akabona icyo ariko arakora mugabo tukamwereka inzira abikoreramo ako n'akarusho umunyeshuri ibyo yize mu mateori aca akibona neza ariko aragikora wenyine agaca abona ko gikunze gikunze rero ntikizomuva mu mutwe akikoreye ntikiva mu mutwe twebwe tuviza cyane cyane umwana abyumve ariko duhera ku barimu bagende babishire mu banyeshuri babikore bongere babakoreshe mu gihe umunyeshuri abuze ibikoresho ibikoresho mfashanyigisho ngo ntaca aba yize ari naco gituma uwo mwigisha ahanura abanyeshure gukoresha neza ivyo bikoresho akanahanura n'abajejwe kubikwiragiza kubishikana hose arakoze Bell nibigira kuri iyo bucana yandi y'indero yaduteguriye mwakoze namwe mwese mwariko muradutega abiri yakoze francine ndiho ku bwayo yarahagarariye ano makuru yakoze na emetusin mitebutsi yari mu buhinga bw'ibyuma umutaga mwiza kuri mwese